Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 15, 1912 Ang kamatayan ni Pope Serius III Siya ang ika-isang daan at labing siyam na Santo Papa. Sa kanyang ikapitong taong bilang Supreme Pontiff, muling naitatag ang Basilica of St. John Lateran na una nang natupok ng apoy. Siya rin ang Santo Papa na nagtanggol sa karapatan ng simbahang katolika laban sa mga feudal lord. Si Pope Serious III din ang kauna-unang Santo Papa na nagsuot ng papal tiara o ang korona ng banal na papa na may mamahaling bato at perlas na palamuti. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.